Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrealdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saiontan, alternatiba garaziren berri ukanen dugu. Joan eta Xabiak antolaketa taldeko kideekin. kideekin. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Kop ogoita bateko gailu jaren babesle harrigarriak. Duela aste batzuk, multinazionalen behatokiak jakin arazi zuenez, kop hogeita bateko babesle edo sponsorak hautatzeko etzen arau argirik. Enpresa handi eta kaltegarriak sartzen ahal ziren, duela urte eta erdi Polonian iragandako kop emeretzean izan zen bezala. Kop hogeita bateko antolatzailek, kop emeretziko polemika hori ez dutela errepikatu nahi adirazi dute, baina babesleen artean enpresa horiek atsematen ditugu. EDF eta NG, GDF Suez, mundu mailan ikatzaren sektorean oso sartuak dira. Energia berriztagarrien aldeko ustezko engaiamenduarekin Amazonian urtegi erraldoiak eraikitzen dituzte, suntzipen anitzeraginez eta klimaren aldeko abantaila gutirekin. Bertze babesle bat, BNP bankoa dugu, Azkeman amar urteetan, amabos miliar euro erregai fosilen ustiaketan inbertitu dituena. Air France bidai enpresa, egazkinen sektorean berotegi efektuzko gazen emisio murrizketen aurka dena. Renon izan taldea, autokutsatzaileen egilea. Suez Environnement, Frantzian arbel gazen aldeko lobietan parte hartzen duena. Eta antzigabe, zer gaiesa pratikatzen duten enpresak, IKEA, LVMAS eta berriz BNP Paribas. Horrelako babeslekin, diskurtzu ofiziala eta ekintzen arteko tarte handia ikusten aldugu eta ideia garbi bat agertzen da azpitik. Klimaren aldeko ekimenek ez dute gaurko ekonomia aldatu behar. Olako logika batekin, goita batean, hartuak izanen diren neurriak oso minimalak izanen dira eta ez bat klimaren erronkaren neurrikoak kop horiek zer diren hobe ulertzeko gure web horrian ikus. Ubebikoitza irualdiz, puntxu bizimugi, puntxu eu elbidean. Kliman eragiteko kop horiek baino gehiago, iduriz jenten mobilizazioak indar gehiago badu. Duela hilabete batzuk, Societe General Bankua, aterazen Australiako ikaz baten finantzamendutik, bizik eginiko ekintzen ondotik. Eta azken hilabete hontan, kredia deklaratu du, ez duela gehiago erregai fosilen ustiapena finantzatuko. Mementuz, deklarazioa baizik ez da, eta horbiletik segitu beharko da, baina zentzu honean doa. Hortaz gehiago jakiteko, irakur bastamag.net webgunean, Victoire pour le climat, le crédit agricole se détourne du charbon. utz ergeiak lurpean, berantegi izan baino lehen. Londresko The Guardian engunkarriak, bere hildo estrategikoen artean, oi hartzun berezea emango dio Keep in the Ground, utzi irregeiak lurpean kampainari. Jasaiten dugun klimaren berotzea, katastrofikoa gerta ez dadin, petrolio, gas eta ikatza erauzten dituzten kompainietatik, dirua ateratzea sustatzen du. Peio Zubiria Kaminok argiako kasetariak idatzitako artikulua. Miliarka dolar balio duten erregaiak daude lurpean bertan utzi behar ditugunak gure on beharrez. Alan Rush Breitzer, zuzendariaren esaldi hortan labur biltzen da, The Guardian egungaria hildo estrategiko lantzen hasi den Keep in the Ground kampaina. Zuguardianen lehenbiziko idatzi handietakoa izan da Naomi Kleinen azken liburuaren sarera. This change everything, honek dena aldatzen du. Bertan, Naomi Kleinek, aitortu ondotik klimaren aldaketari luzaz behar baino garantzia txikiagoa eman diola, irakurlea jartzen du aldaketa historiko baten aitzinean. Klimaren berotzeak dena aldatuko du. Baina hori eragosteko, eda, edo gutxinez zerbait kontrolatzeko, hartu beharreko erabakiek ere denaldatu dezakete. Politikan bezala, ekonomian edo mundu maileako justizian, gauzak egiteko modu hobeak sortuz. Keep in the ground kampanaren inspirazio iturri nagusia da, Amerika estatu batuetan, Bill McKibben ekologistak, 2000 eta abian jarritako hirueun begoita hamar puntu mugimendua. Milioiko hirueun begoita hamar karbono zati, 350 parti par milion, kopuru hori ezagi zuen mugatzat NASA agentziak 2000 zazpian. Lujaren eguratzean edo atmosferan, hori baino karbono gehiago egoiteak, markatzen du bizitza gaur ezagutzen dugun moduan, iraun ezin izaitea. Mila bederatzi eta lauetan horgoita sortzian, gainitu zuen lurrak iru egun eta behoita hamarko kopurua. Gaur, lau egun inguruan gabiltza. Munduko gobernu gehienek onartzen dute arriskutsua izango dela klima bi gradu baino gehiagoz berotzea. Eta jadanik kasik gradu batez berotu dugu. Espero ziren baino ondorio latzagoak eraginez. Artikoa galdu du udan eduki ohi zuen izotzaren herena itsasoaren adizidotasuna ehuneko hogeita hamarrez handitu da, nabaritzen dira eraginak holde eta lehorteetan. Euskal Moneta Elkartaren azken berriak. Joan den emankizuneko itzorduetan aipatu genizuen bezala, hilabete aberatxe izan da Euskal Moneta Alkartarena. Batetik, maiatzaren hogeita bitik hogeita asteburuan, Elkarteak, bidarten eta bainan Frantziako tokiko moneta osagarriek osatzen duten sarearen topaketak proposatu zituen. Frantzia osotik, gin, hogein moneta ezberdinetako ordezkariak errezibituz batzuk jadanik sortuak beste batzuk proiektuan direnak. Topaketa horiek sei hilabete guztiz antolatuak dira. Aldi oro tokiko moneta desberdinen baten eskutik. Aldi untan, Euskal Monetaren alditzen. Antolatzaien erranetan, biziki asteburu mamitsua eta interesgarria izan da, tokiko moneten arteko lan bilkurez, eta animazio desberdinez osatua. Asteburuko memento adierazgarri batzuk bi hitz aipatzeko, Ostira larratxean, proiektu eramaile berrien galderetatik abiatuz, Euskoaren bultzatzaileek gomendioak eman zizkieten. Larun batean, tailer desberdinak bat ziren ere, mai inguru gixan antolatuak, besteak beste moneta osagarren inguruko alde juridikoa jorratzeko. Euskal monetakoek aholku adirezgarriak bildu zituzten Boulogne sur Mer iriko moneta baten lorpen bati buruz. Han, busol monetaren eh, kudeatzaileek herriko etxearekin hitzarmen bat izenpetu dute, moneta hori zerbitzu publikoek onar dezaten. Horrek, Euskar erabilpena ere publikoan garatzeko bide berri bat, irekitzen alko duelako esperantza pizten du. Geroan, Euskal Monetakoek bide hori aztertzeko asmoa agertu dute. Azkenik, igandean, Patrick Vivereten Kelmone por Kelrichez mintzaldia proposatu zuen, jende frango urbilarezi dituena. Ondotik, topaketetako parte hartzaile guztien arteko bazkari izan zen, asteburua alaiki bururatuz. Orain, Euskal Monetakoen beste egitasmo batera pasatuz, apirilean iragantzen biltzar nagusaren ondoko egunetan, Parisen Bank de Francekin Euskokar txartel numerikoari buruzko bilkura garrantzitsu bat iragantzen. Zeinetan txartel horren sortzeko lehen urratx ofizial bat egitea espero baitzen. Ara joanak ziren elkartekideek, zori gaitzez ez dute espero zuten erantzun baikorrik, ukan. Ondorioz, txartel numerikoa sartzerako agertzeko helburua ezingo da bete, horri dagokion alde juridikoa gehiago landu behar baita. Euskal Monetakoek abokatu berezitu bati laguntza galdatu diote, eta gutegi berria Bank de Franceekin eginen diren ondoko itzorduek baldintzatuko dute. Angi dualden langabeak, langabetu batek senditzen duen nahi gabeaz. gurekin ditugu Joan eta Xabier alternatiba garrazi taldeko kideak. Zer da alternatiba? Beraz, eh, alternatiba mugimendu bat da, sortu dena 2000 eta mairuan, bo, pesta errikoi bat da, eta badu helburua aterabideen eh, aurkestea uh, eh, aldaketa klimatikoari buruz uh, batez ere, uh, molde, lasai eta pesta errikoi e, batean. Erakusten ditu beraz uh, e, eta klimatikoari eta, eta transizio sozial eta ekologikoari uh, e, atera bideak. Eta uh, entzatzen da jendeen uh, konsientizatzea klimaren egoerari buruz. Beraz, gune berezi batean, erakustat gaur eta egun, edo hemen, diren uh, eh, alternatibat pratiko batzu, hainbat uh, arlotan, eh, laborantzartik asiz, uh, garraioetara joanez, energia gaiatik asiz, uh, pasatuz, uh, uraren arloa ipatuz, eta finantza, hotz, erri bat edo erriska batean edo auzo batean, uh, ingurumenan diren uh, molde alternatibo horiek, egun batean ezagutaraztea publiko bati giro uh, animatu eta alai batean. 2008an izan zen lehen, eh, lehen alternatiba bai honan, eta ondotik eh, urtean izan da bat eh, zokoan, eta aurten ukan dugu alternatiba tiki bat donostian, eta gero alternatiba garazi hori, eta gero alternatiba bilbo ere. Eta zertako hautatu duzue doni bane garazi? Beraz, doni bane garazi aldean da, eta bahnek aldean badira ere tematika batzu berri zeldu direnak. Joan den urtean ukan ditugu uh, eh, uolde lahiak eta uolde horiek uh, batez ere uh, kambiamen klimatikoari uh, lotua dira. Eta alternatiba hori uh, garazin egitea sentsu batu uh, etxemplu hori hartuz, adibidez. Eta argi baita, bon, diagnostikoa hor, gero eta gutxiagok, dudak badituzte, uholde hoien frekuentzia eta indarren artean eta aldaketa klimatikoaren artean. Eh, zek egiten duen aldaketa klimatikoa edo txartzen dien hori ere argi da, laborantza mota batek, intentsiboa, hainbat eh, elementu nun lurrak artifizializatzen diren, eta horiek guztiak lotua dira ere barnekaldeari. Eh, baina ideia da hor, erakusteat ere, badirela batzu, praktika batzu, Berriz ere, laborantzan, idigintzan, garraioan eta denean, barnekaldean ikusten direnak, baina gune eta momentu berezi batean, uh, doni garazin, uh, eh, oien aurkestea. Hori da oan, uholdeari lotua zen eh, elementu bat, eta hor deklinatuko dena, molde baiko rean. Beste aldetik ere, bada, biziren uh, ibil moldean ere, aipatzen baita ere, bizi gai tematikak lantzen baititu, zaborgaren inguruan, finantza, etikoa, bizik landuko ditu ere, lana eta arlo soziala ere, batu horako lan talde tematikoak, baina baitu ere tokiko taldeak eta sortu da barnekaldean, duela guai laster eh, kasik urte bat, uh, barnekaldeko bizi, eta uh, eh, bat militante dira biltzen, hilabetean behin, eta lan hildo bezala hartute, joztuki, sortze urte hortan, be lugaldaren diagnostiko bat itera, eta alternatiba baten sortkuntza eta antolakuntza biskat prestatzerat, Uh, justuki, lotzeko lugaldeari molde pratikoan klimaren gaia eta uh, aterabideen zerrenda eginez, antolatuz eta plazaratuz alternatiba garazina. Nola eri da, barnekaldeko bizi alternatiba antolatzen? Ba, ginituen, horai arte, uh, e, il, uh, e, behin e, hilabete undarreko bilkurak, beraz, uh, behin hilaitean, eta hoi pastuko gira, pastu berria gira, bi bilkur hilaiteka, eta erritmo hortan dugu gira hartzen uh, alternatiba horren prestatzen, jakinez eh, hor uh, uh, ere bakotsak eh, bere uh, guneka ere lana ari girela zatitzen, garraioen gunea, ondarkinen gunea, eta hola. Eta egiran uh, bilkurak, uh, bilkuren kultura hori jadarik bazen, hilabeteko azken bi biorenez, ordutegi eta uh, gai zerrenda berezi batekin, hainbat militante bildu dira, bizigiren kideak eta beste batzu, eh, laguntzaile gisa eta arnekaldean egin diren hanbat beren izena eman dutena lotzeko gogoeta eta lantzailori. Eh, hortan hartu delarik eh, ideia eta proiektua garatzeko alternatiba bat doni bane garazin, data finkatu delaik horizonte bezala hor urriaren amekan igandearekin, Be, poliki poliki definitu ditugu dak eta gehiago alternatibaren so, antolakuntzari lotua kit metodologikoaren pausuak azken finean dira praktikan emaiten hori internetean bada, eta biziki lagungarri da, joztuki, eh, eh, pentsatzeko eta antolatzeko olako ekitaldi bat, eh, hainbat pausu emaiten baititu, eta beraz, hor, ala guai, egita farse batean, nun hilabetean behin biltzeak ez den aski, hainbat gauza eta pundu egin behar badiren regularki, eta hainbat oi hartzun eta itzultze eta informazioen egiten baitzaizkigu, ama bost egunero, bi hostilaren eta ik behin biltzen gira. Noiz eta zer izanen dira ezaugarri nagusiak? Ordean, alternatiba eren ezaugarriak beti lugaldeari lotua direnez. Eh? puntu argigarri bat izanen dena da, hala, baionako erreferentzia bada, alternatibaren munduan, baiona tipikusia oinezko entzat bilakatua, eh, irian berean olako giro eh, berezi bat ezagutzea, zenta iria erritarrek dute azken filan beren ganatu, eta eh, hainbat eh, arglotan paradaukanda ere ezagutzeko asmatzen, eta uste ziren alternatibak, eh? gero zokoan ezagutu da itxas munduari lotua izan den alternatiba bat, eta hor, bagoaz, eh, Piskat uh, eh, eh, meka bat unkitzera, donibane garazi da pixkat behildarien zentroa, turismo mota bat ilotoa den gune bat, eta azken finean uh, eh, ingurumena eta aldaketa klimatikoari eta justuki beste jendarte bat lotua diren ereduak gutxi berdin lotua direna golako herri bati, behor alternatiba bat han ikustea eta posible dela eta justuki barnekaldean badirela, inbat eredu sano eta jasangarri geroaren zat plantan, be, uste dut hori dela, bizkat eh, ezaugarri uh, berezi bat, garazik eskainiko duena, asteburua oan, eh? zenta data izan da, igandea urriaren amekan, baina bezperatik izan dira hitzaldi eh, eta hainbat topaktzeko uh, para gero egun nagusia igandea izan dela, egoizeko behatziontaik, uh, agatsa arte, eta eh, merkatu estalitik uh, eh, erriko etxera joaiten den ibilbide bat argunt bereziki egokitua izanen dena. E, familia giroan, lagun giroan, oinezko giroan eta molde alternatiboetan eh, gozatzeko egun osoa. Nola laguntzen da, orduan? Bi molde bereziz laguntzen alda, be laguntzen alda huaiti goiti uh, gurekin lan ginez eta gure bilkuretan ginez, beraz badira bi uh, eh, asteka ostiraletan, hilabeteko bigarren ostirala eta azken ostirala. Eta mm, gero ere laguntzeran da egunean berian uh, laguntzaile izanez eta lagunduz eh, ekitaldia untxa pasatzen. Eta molde orokorrean alternatiba batean parte hartzeko, e, bo, da antolakuntza taldeak egiten duen hainzineko hilabeteetan, zita urte bateko proiektua da, nizkasutan, kasutan eh, parte hartzea da. Gero eh, bakotsak norbera aktore da, bere arloan laborantza eredu berezi batetik, garraioen molde berezi batera pasatuz, energia arloan ari denak, bakotsak eramaiten du ere bere sokoan alternatiba, eta Uh, engaiatuz egun hortan bere muan eta uh, presentzia seurtatzat erakus main batekin, hori de, molde bat da parte hartzeko, izan dadin ere animazioak izan baitira egun osoan, hainitz artista eta jiten dira beren instrumentuekin eta erritar ere, beren botzakin, egun hortan elgarrekin pasatzerat, klima laketaren uh, eh, alternatiben ezagutzeko, pasarazteko, eta gozatzeko justuki ritmo eta uh, giro berezi batean, Oran, sartzeak handizat dira, eh, eh hortan, eta um, mm, biziren webgunean emanen ditugu hainbat afitxa, informazione, eh, badugu jaranik garazia bildua alternatiba eu elbidea, jendek armenetan sartzeko, hainbat tokitan garazita inguruetan ustentu jadanik eh, laguntzaile bilakatzeko dokumento batzu, dira eh, aurkezpen labur batzu, alternatiba garazi presentatzen dutena, zertako, nola, nun, eta ze mailatan. Uh, alternatiba baten untsa iragaiteko laguntza eskaintzen alden eta behar dena. Hala, hainitz e, molde bat dira, e, bizi mugi puntxu EU ebu gurean ekosko duze gerotak gehiago, eh, zien laguntza edo idea eta iruzkin edo ahen egiteko moldeak gai horri buruz. Beraz, ala ez du eta zien, e, zien laguntza ekartzen alduzie duzein maneritaz. Ment bezua ontsa hartua da. E, Mil esker zuen txeta gatik eta bestaldi bat arte. Mil esker zuen? Mil esker. Abdel Malik, Francesc islam kantraren Nos Grenel. Amalurraren eta gizakaren arteko harremanari buruz, gizakiak zergatik errespeturik gabe tratatzen duen. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie N'étions-nous pas jetés supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu toi et moi sans savoir pourquoi je parle pour moi. Tu as toujours su pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours. Quand c'est fini, n'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre Nous étions supposés être faits l'un par l'autre, du nous sommes. Par égoïsme, j'ai dit je suis. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'était-ce pas ici qu'avaient fleuri ces cœurs N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs, pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu. Lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre. Beraz, orai, aipatuko dugu geroari buruz eh, aktualitate ekonomikoa beste molde batean ere ikusteko bide bat. Ederrek aipatuko dugu, ekonomia ahloan diren beste eta finantza arloan diren beste bide batzu, molde alternatibo batzu. Ez dezagun irents eh, eguneroko eh, erremedioa edo egiak ez ditzagun irentsa diren bezala, jakinez praktikan badirararen beste bide batzu, ez ezberdin estatu horretan, beste kontinente batzutan, praktikan emanak direnak, hala beraz, tarte berri honen helburua. Diruaren eguneko lauetan hori eta ama bost, banku kreditoa eta eguneko bost benetakoa. Zerre esan nahi du honek? Horrek esan edena gutxe gora bera mundu guztiak ulertu ezan, da eun euro bakoitzeko botere publikoek bakarrik bost euro kontrolatzen dituztela. Hau da, guk ezagutzen dugun Europako Banku Zentral horrek bost euro baino zitu sortzen. Nola, batetik gure txamponetan dauden bileten bitartez, eta bestetik banku pribatuei bere kutxetan gordetzeko eskatzen dien eh, dirua. Aldiz, gainentzeko largoitan bapost euroiek dira, hain zuzen ere, banku pribatuek ezer estetik sortzen duten dirua edo kreditua. Zer aldatu daiteke Europako Banku Zentralean? Europako Banku Zentralean aldatu beharreko bi gauza daude, argi eta garbi, batetik ze ze helburu bilatzen duen. Europan inflazioa da bere helburu bakarra, hau da prezioak kontrolpean mantentzea, euneko biaren bueltan, eta aldiz, estatu batuetan enplegu osoa lortzea du helburu. Beraz, aldatu barko letzateken lehen gauza leike, helburu hori, hau da, enplegu osoa sortarazi ezagun, eta hortik abiatu gaitezen. Baina, baita ere, eukibarko luke beste helburu bat, da, hain zuzen ere, berriz ere estatu batuetan egiten den eta hemen egiten ez den zor publikoa zuzenen erostea. Estatuak zor emititzen duten bakoitzean lagun bat eukiko lukete interesein altuak pagatu berriz izateko. Zer galatu banku pribatuen sisteman? Bai, hori da, batetik aipatu izan dugu Europako Banku Zentralian proposatzen ditugun aldaketak, baina beti ere ze pasatzen da largoita ma poste euro kontrolatzen dituzten banku pribatuekin ez. Be, batetik, berizketa argi bat egin barko litzateke, banku komertzialak eta inbertsio bankuen artean, eta gizartari esan barko litzaieke, esan barko zitzaion bere dirua seguro gongo dala komertzialak diren bankuetan. Hau da, benetako ekonomia, e, gure estatuak finantzatzen duten bankuetan. Aldiz, autua egiten baldin badute inbertsio bankuetan haien dirua uzteko, jakin barko luketena da haien dirua ez dagoela bermatuta eta banku horrek hartzen duen arriskuagatik galerak baldin badaude, haien dirua galduko galduko dutela. Eta orokorrean badote hiru gauza ere, eh bankuei eskatu barko zitzaienak, batetik baliabide propio gehiago ukibarko lituzketa. Bankuek haien aktibuetan dituzten eun euro bakoitzeko zazpi euro bakarrek dira haien baliabide propio, eta horrek arriskoan jartzen du sistema guztia, beraz, kapitala handiagoa beharko lukete. Bestetik kontutan aukibarko litzateke zenbat kreditu ematen duten, eta beti ere saiatu barko litzateke kredituak eta gure deposituak maila berean egotea. Eta azkenik, eta lehen aipatu izan dugu, lehen aipatu izan dut hor e, benetako diruaren barne zati bat dala e, eh, banku pribatuek Europako Banku Zentralan gordetzen dutena, erreserba deitzen den hori, euneko batetik, gaur egungo euneko batetik, gutxienez euneko amarre doma bostere ego barko litzateke. Gizarteak edozen momentutan dirua bankutik atera nahi badu, beti ere gure epelaburreko diru hori bermatuta egon dadin. Labur bilduz eta bihitzetan zer egin daiteke, zer gai esa saiesteko. Datuen transmisio automatiko eta mundu mailakoa. Zer egin daiteke eh, banku krisiak eh, eragozteko. Kontrola, oda, erregulazio sakonagoa eta eraginkorragoa. Zer egin daiteke dirua ekonomiaren mesedetan jartzeko. Ekonomia sustatzeko ezin bestean, etekin alortzea edo zein pertsiotan ezin dela, argita garbi utzi barko litzateke. Mileske eder zure eh, argita suna Zuei itzorduak. Atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Itzorduen atalan, berriz ere azpimaratuko dugu, alternatiba garazi aitzakitza da, urriaren amaikan iraganen den ekitaldi berezi horren prestatzeko, barnikaldeko bizik hainbat bilkura baititu, Egan bezala azken aldietan, bilkura biek dira laborantza ganbarako lokaleana. Hain izamon jolo zen, erreferentzia da hilabeteko azken ostirala, atseko sortzietarik amahak arte, baina epeak horbiltzen ari diren, direnez, alternatiba garazi hurriaren amekan dugu eta jadanik ari dira hainbat lan talde eta hainbat santiagun txaitzin atzen. Segi da hobekioiteko, ama bostegun eguziz bilkurak badira, jara beraz ondoko itzorduak, hostilalaren ekainaren amekan, ahatzeko sortzietarik amarrak arte, jo azken hostilala dugu Ostirala, ekainaren oita seia, berriz horzetarik amarrak arte, eta ustaileko bitz ordu azpimagatuz bukatuko dugu, ustailaren amahan, ustilalarekin, eta ustailaren ogoita lauan, oie guziak, hain izan mundu lokalean. Baina bilkurak ez baitira aski, eh, ekainean antolatu izanen da ere alternatiba bar bat, eta alternatiba bar hortan izanen da, eh, eh, proiektua ezagutarazteko, eta laguntzaileen biltzeko uh, pesta momentu eder bat. Mil esker joan, azpimagatzeat beste topaketa momento importante hori. Setasun gehiago kaintu, eta ekabe, bizi mugi puntu egun. Hori da. Bizirik, bizi mugimenduaren ekaineko emankizun hau bururatu da. Entzuleer, uda goxo bat desiratzen dautzu egu. Eta ez berre berri gehiagoren gure web ikus lasai bizimugi.ehu elbidean.